emeki emeki lurikararen ondotik eh, berriz haidirela eh, bizi normalaren eh, atxemeiten eta etxiak ere haiduzte berriz a, apintzen eta ba, bizia segitzen dute agasuntza ferrobekio hasteko segitzen dute beren bizia bai. Bai, da badira oino errestuak, baina ni harritia izan naiz, harri batuz nola induten urte bat eterdiz, hain berze gauzak egiteko pistak idekiak bon, etxe batzu berriz ze eh, xutik uh, ezarriak, zinez eh, eh, entzinatzen da eta ongi eta, fi, eta Kanpoko laguntza ere uh, torri da, bereziki uh, leku turistikoetan, zautzen dugun eskualdea gu bezalako elkarteak dira eh, laguntzen uh, han, kusi ditugu eskolak uh, bon, gu, uh, lagundu dugu eskola bat, erekitzeko, mena izan da ere beste herri batean eskola bat erakitua um, post zukur delako hori eh, ere eh, egina izan da laguntza batekin. Proiektu hainitz uh, lagundia izan dira kanpoko laguntzarekin. Bai, bai.